شيء عليما Draga i poštovana كون kao muslimanima أمة محمد صلى الله عليه وسلم posljednjeg Allahovog poslanika onima koji kažu šehadet i rade po njemu dužnost nam je uvijek, a posebno u ovim vremenima u časovima iskušenja borbe protiv islama i muslimana dužnost nam je da progovorimo o temi koja mora uvijek biti pred našim očima i koju treba drugima da prenosimo. Tema je vezana za islamski vjerski propis, a isto tako je u čvrstvoj vezi sa današnjom našom situacijom sa ovim što se dešava muslimanima. Uzvišen je Allah Đelešanuhu kao da nas je upozorio na ovo sve, jeste nas upozorio, kao da nas upozorava jednom činjenicom na sve situacije koje nas mogu zadesiti u našem životu. Ne nas, kao pojedinaca samo i ovoga društva, već svim generacijama do kijametskog dana. I zato nije učinio ovu našu vjeru din islam da bude samo u teoriji, da objavi tek tako svoju knjigu, Kur'an, da ljudi vjeruju u nju, da to bude jedan dio njihove kulture i ništa više. To je samo jedan dio šehadeta, to je la ilaha illa Allah. Priznajemo samo Allaha Đelešanu za istinsko pravo Boga. Sve drugo što ljudi obožavaju, za što rade, za što žive i umiru, nije dostojno da se obožava. Drugi dio šahadeta jeste praktični dio, a to je Muhammed Rasulullah. Muhammed, alaihi salatu wasalam, on je Allahom poslanik. Što znači, on je taj koji je primijenio u svome životu teoriju islama i dokazao ljudima u svoje vrijeme i kroz istoriju poslije njega da je islam istina i da je to pravi put koji ljudi moraju slijediti do kijametskog dana. To je drugi dio šahadeta koji nije dovoljno muslimanima samo da kažu Muhammedu Rasulullah, već će biti pitani da li su taj drugi dio šahadeta primijenili u svome životu. Šta znači Muhammedu Rasulullah? Rekao smo već da je Allah Đelešanuhu upozorio ovaj umet na sve situacije koje, kroz koje možemo proći, na događaje koji nam se mogu desiti kao muslimanima. I zato život sira biografija Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegov životopis je nama živa slika šta i kako muslimani moraju da rade do sudnjih dana. Vidjet ćemo u njegovom životu tri perioda koji se raz, jasno razlikuju jedan od drugog. U prvom periodu njegove poslaničke misije, od njegove 40. godine, tri godine dana on tajno poziva ljude u islam. Zato što su muslimani malobrojni i ne imaju te snage, ti mogućnosti kao što ima druga strana, kao što imaju neprijatelji islama. Nakon toga period dolazi od 10 godina, kada muslimani javno šire islam, govore istine vezane za vjeru i za dunjanu za cijelokupni ljudski život, popravljaju stvari, ispravljaju ono što se generacijama iskrivilo, 10 godina trpe poniženja, maltretiranja, oduzimanje i metaka, zatvaranje i sve druge nedače koje zadešavaju i zadešavale su muslimane. Treći period, nakon toga to je period hijre, kada je najteža situacija bila s muslimanima, kada su im životi došli u pitanje i meci i na kraju njihova vjera, oni hijru čine. U nepoznato, tako rekući, bez svojih imetaka, Ali Allah je njihov zaštitu. Nakon toga vidimo da muslimani kao zajednica jačaju, bivaju snažni i dalje idu u širenje islama. Ovaj period poslaničke misije našeg Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam možemo primijeniti i možemo vidjeti u našoj današnjoj situaciji. Bio je period Kod nas isto tako kada se tajno samo smjelo govoriti o islamu. Nakon toga došao je period širenja islama, pojašnjavanje činjenica istina u islamu i počela su zatvaranja u našem prošlom sistemu koga smo manje ili više ili nikako bili, nismo bili svjesni. Zatvaranje, proganjanje, protjerivanje, oduzimanje imetaka, sramoćenje onih koji istinu govore. Bilo je i oni koji su se penjali na limbene, na čurstove, ni hrade koristili da dadnu potporu tome prošlom sistemu. Se orinom lehum mima ketebeš ejdini. Teško li takvima ono što su njihova ruke pisale i ono što su govorili. Ovo je orinom lehum mima jesu mun. I teško li se njima za to, za tu njihovu zaradu prošlo vrijeme je došlo. Slobodnije širenja islama, onaj treći stepen, koji poredimo sa trećim periodom poslaničke misije Resulullah sallallahu alaihi wa sallam poslije hijjre, kada se islam slobodnije poč počinje širiti. Ali, oni jučerašnji problemi se pretvaraju u jedne druge probleme. Ako su nas dojuče zatvarali, ako su te muslimane prve dojuče zatvarali, ponižavali i sve ono radili što su radili. Danas ustaju vojske, danas se dogovaraju i zastaju narodi, da se taj islam među muslimanima iskorijenu. Jedna je glavna parola, to je islam za muslimana dođi ne smije, jer je to jedna opasnost za sve te zulupčarske nepravedne sistema. Tako je Megandar Ali sad ostao. U tom trećem periodu nije bilo toga zatvaranje tek tako. Nije bilo samo priče protiv islama, već su uspali vojske digli, oružje ušate uzeli da se bore protiv islama. Zato je Allah ne lešanu u poslov svoga poslanika, ali sad to sam, da nam pokaže kroz šta sve muslimani mogu proći u svome životu. I to je jedna mužiza, jedno čudo islama. Da on nije ograničen samo za tu generaciju muslimana, prije 1400 godina, već mi to vidimo da se ostvaruje danas, nakon 1400 godina, nakon objeve Kur'an Kerima. I tako će biti do kjavetkog dana. Drugim riječima kažu, istorija se ponavlja. Koliko su muslimani toga svjesni, koliko nisu, koliko rade po tome ili ne rade, od toga će ovisiti naš obstanak. Šta je dužnost u tome pogledu? U pogledu našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koga je Allah Đelešanu uposlao ljudima kao rahmet, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ svim ljudima čovječa, Što nam je dužnost prema njemu? I kakav odražaj te naše dužnosti prema Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam imaju na naš praktičan svakodnevni život. Prije svega, kao prvo, dužni smo da postavimo sebi za cilj kao jednu parolu u koju ćemo uvijek gledati i posjećati se toga. Da nam život pejgamberom sallallahu alaihi wa sallam bude našim programom u životu. Da bude naš program u životu. Zašto? Zato što Allah Đelešanuhu nam kaže jednostavno u kuranskom ajetu لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الْإِسْلَهِ أُسْوَةٌ حَسَنِ Imate najbolji primjer u Božjem poslaniku. U svim stvarima. U svim stvarima. Vašeg ovosvjetskog života. Zato što Allah Đelešanuhu za njega kaže وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ A ti si na visokom stepenu morala. Allah za njega garanciju daje. Od toga smo dužni da dobro upoznamo ovu istoriju našu, biografiju Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Do danas su nas učili biografijama koje kakvi ljudi ili ne ljudi koji su željeli jednostavno da ljude ponove da ih na ovaj ili onaj način podrede svojim strastima. Kako da radimo po praksi pejgamberovoj sallallahu alaihi wa sallam ako je ne poznajemo? Kao drugo, dužni smo da to širimo među ljudima i da druge poučavamo tome, jer će nas Allah pitati za to. Kaže pejgamber alaihi sallam, sallam beli mu anni, dostavite od mene ono što čujete da sam ja rekao, da sam uradio, prenesite drugima. Isto tako kaže, sallu kemara i tomuni usalli. Klanjajte kao što mene vidite da klanjam. Slijedite na drugim riječima. U jednom drugom hadisu kaže, talebu ilmi fe rizatun ala kulli muslimu u Traženje znanja je farb svakog muslimanu i muslimanu. Kao što ti je farb klanjati, postiti i sve ostali padlovi izrušavati braniti svoju domovu muslimane i obučati. I ovo je par, tražiti nauku. A ovo je na prvo mjesto sa Kur'an Kerimom. Da se poznaje Allahov kitab i traksa Pejgamberova, ali i sada to se Zatim, da radimo dosljedno po onome što smo saznali iz njegovog života da je on radio. Kaže nam jednostavno u svome hadisu, Terektu fikum emrein, ostavio sam među vama dvije stvari, lente lillu, nikada da zaludati nećete, ma intemen seksu bihima, ako ih se budete držali. Jer mi znamo, jer smo svjesni da ima ljudi, da ima organizacija, da ima partija i država koje troše velike imetke u zaluđivanju, u odvraćanju ljudi sa pravoga puta. Šireći ne mora, šireći ne neistinite vijesti na ovaj ili onaj način, jer oni u tome vidje svoj ostanak i svoj život. Kao pijavice koji je piju krv čovjeku. Tako ti ljudi, te organizacije piju krv čovječanstvo. Nećete zalutati dok sve budete toga držali. Kitabu vlahi od sunneti. Allahom kitab i moj sunnet. Ne smije nam se desiti. Nažalost, proširano je među nekim muslimanima vjerovanje ili uvjerenje iz neznanja. Da je dovoljno tom što vole Kur'an, što vole ovaj Islam, ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي إيمان nije samo želja, samo voljenje, samo kićenje i ponos. وإنما الإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل ما وقع في القلب وصدقه العمل ono što bude učvršćeno u srcu vjerovanje i potvrdi ga riječ, dijelo ga potvrdi. To je vjerovanje, to je iman. Nije nam dovoljno da kažemo mi vjerujemo u Kur'an i gotovo. Ne, naša knjiga nije kao knjige koje su do tada nažalno svi skrivljene. Naša knjiga je sačuvana. I takvi neki ljudi kažu mi vjerujemo u Kur'an. Ali ćemo vidjeti u njevoj praksi da oni ne rade po Kur'anu i to nije dovoljno. Nije dovoljno vjerovati u Kur'an i smatruti ga da je to lijepo, da je to fino, da je to bereket i gotovo mora se Kur'an učiti i mora se po Kur'anu raditi, inače on će doći nekome na sudnjem danu da bude branilac, a nekome će biti služitelj. Nekoga će braniti Kur'an na kijameskom danu kao Allahom govor, a nekoga će tužiti Kur'an na kijameskom danu. Isto je sa sunnetom Begadar, ali i sadom se. Uz iman, uz voljenje morate potvrditi djelo. Jer Allah kaže, Kul in kuntum tuhibbun Allah, reci im Bejgandaru, ali i sadom se. Ako vi volite Allaha, fete djoni, slijedite me. Radite, dokažite svojim djelima. Zašto nam se ovo dešava? Zato što je vjerovanje ostalo na jeziku, a nije se potvrdilo u našim djelima. Svakog od nas. Zato što od nekog drugog očekujemo. فمن رغب عن سنتي فليس مني ko ne bude zadovoljan sa mojim životom nije bude po tome radio, meni ne pripada. Ko to ne poznaje, niti radi po tome, niti živi, zato ljubire meni ne pripada. Onaj kome je svejedno, hoće se pejgambera ali sad se vam po dobro ili po zlu spomenuti, neka se zapita dobro je li musliman ili nije. Kome je svejedno slušati stopke i ponižavanje islama. Zatim, da mu pejgambera ali sad se vam bude preći i draži od svega drugog, kaže on u jednom svome hadisu da čovjek osjeti i ima u svome srcu mora postići ti stvari. Prvo, da mu je Allah čovjek u tome, da osjeti slav imana. Prvo, da mu je Allah i njegov pejgamber, ali i sada se nas draži od svega ostalo. Da se mrzdi vratiti u nekirstvo, u onaj džahilijet, kao što mrzi da bude bačen u vatru. I treće, da voli čovjeka isključivo i samo u ime Allaha, a ne radi nekakvih drugih interesa. Dakle, u ovom hadisu je spomenuta ljubav prema pejgambera ovih sada sada. Treće, ili sljedeće, pokornost onome što je naredio i udaljavanju od onoga što je zabranio. Allah kaže u Kur'anu Kerimu, Ebi Allahe wa Rasulem. O vjernici, slijedite Allaha i njegovog pejgambera. Isto tako kaže, Ebi Allahe wa Ebi Rasule wa Ulil Emri Nikum. Slijedite Allaha, pejgambera i vašu ulemu, vaše prvake. A ako se u nečemu razliđete sa vašom ulemom, onda se obratite Allahu i njegovom pejgamberu, ali sad to je sada, to jeste kitabu, Kur'an i Kerimu i sunnetu pejgamberu, ali sad to sada. Ne smije se ovom smislu nikako shvatiti među muslimanima. Kada se kaže sunnet, da je to nešto olako jednostavno. Šta je sunnet ako pitamo neke reći će, sunnet je ono što je lijepo raditi, ako ne uradiš, ne imaš grijeha. Samim tim što ti propustio seba od toga vjera, samim tim to ti je šteta. Jer ti propustio da zaradiš za ahiret. A druga stvar, ima tako i su farz u smislu da nam je to došlo od pejgambera Ali Isatu Vesalam kao naredba, u smislu naredbe. Pa ga shvatamo sunnet u smislu praksa pejgamberova Ali Isatu Vesalam. I po tome treba da radimo. Sljedeće, men yuzi'ir rasula fa kad ata Allah ko slijedi pejgambera slijedi Allah. Dužni smo da branimo pejgambera Ali Isatu Vesalam pred svim napadanjima koje pokušavaju neprijatelji islama. I to je veliki korak u uništenju muslimana na svjetskom planu pa i kod nas. Kod nas uvodno. Počeli su pisati knjige protiv islama, protiv borbe na Allahovom putu, protiv brigatera ali i sa prstava. Isto tako na svjetskom nivou. Počeli su stampati knjige protiv brigatera ali i sa prstava. Koliko musliman osjeća kolonu pred svim koliko je musliman učinio da ne dozvoli nikome da kaže jednu riječ poti pejgambera ali i sato sela. Koliki su ono muslimani? Jedan imam na putbi je rekao u to vrijeme kada je knjiga satanski silovi izdata, rekao na Mimberi, govorite danas govorite šta god hoćete, jer više ne ima Ebu Bekra, jer više ne ima Omera, jer više ne ima Osmana, jer više ne ima Alije. Možete govoriti jer više ne ima onih iskrenih mu'mina koji su svoj život davali za din islam. Jer da se boje ne bi smjeli, ne bi smjeli. Ali ne ima straha. Jer muslimanima je dovoljno da im se baci malo riže, da im se baci malo hrane pa da se zabave svojim domaćima. Tako nas oni shvate, tako nas oni shvataju. Tako smo mi njima pokazali svojim djelima. Jednostavno ako se uzmije hiljadu muslimana, jednostavno ako se toliko muslimanki onečrsti. A pregamber Ali Isatu Veselam rast je digao, rast, rast je digao zbog ubijstva jednog jedinog muslimana. Jer je čas, jer je položaj jednog mu'mina muslimana kod Allaha djelašanuhu veći nego čast i položaj jade. Kao što kaže Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu. U ovom današnjem vremenu dužan si pomoći muslimane svojim imetkom, svojim životom, svojim riječima svim čime možeš pomoći muslimane. da pomogneš muslimane nego da odiš na hađ. Iako nisi do sad otišao na hađ. Jer će te Allah pitati za taj farz, za očuvanje života muslimanskog, jer će te ta muslimanka i to djete sutra osluživati na kijametskom danu. Ako si u ratu na Božjem putu, u borbi za odbranu dina, domovine i medaka, čast života muslimana, nisi dužan postiti farz Uz Ramazan nisi dužan postiti. Na posti ćeš kad zvukneš. Ali u ratu nećeš taj farzit izvršavati, jer ti je farz odbrane u tom trenutku preći. Jer se ono može ukloniti, ali ona duša muslimanska ja izađe iz tijela, nikada se više do kjanetskog dana u to tijelo vratiti ne može. Kao se ne može ukloniti. Od toga smo dužni braniti ovu vjeru ne dozvoliti nikome da je kalja. A to je rađeno u prošlom sistemu. Preko televizija koje smo mi pomagali pretplatom i na drugi način, a nismo svoje glasove dizali. Stovale su se najveće svetinje preko javnih sredstava i pomizanja. Učilo se u školama, programi i programirano. Šta ćete govoriti protiv pejgambera ali i sad ostane? Ako kaže prorok sa našeg pejgambera ali i sad ostane, to je velika uvreda. To nijedan musliman ne smije trpiti. Ona da budu spaljene knjige istorije i bilo čega ko spomene riječ prorok. Jer su oni proroci, jer su oni lažovi, jer su oni lopovi. Naš pejgamber je Allahom poslanik. I ako smo mi zadovoljni da bude on prorok i da slušamo druge da kaže prorok, onda mi nismo više muslimani. Dokle ćemo trpiti ovo? Dokle ćemo biti ponižavani? A kad da uzmu našu vjeru, uzeli su i život, šta više onda vrijedi i poslije toga? Dužni smo prema pejgamberu, ali i sato wasalam, da ga poštujemo. Jer Allah je zašanom kaže, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ Podigli smo svoj spomen. Kad čujemo njegovo ime reći sallallahu alaihi wa sallam, nadjevati našoj djeci ime Muhammed, Ahmed, Mustafa, sa ova njegova imena kojima, po kojima je poznat. Da te ponosimo ime. i kad se kaže kako ti je ime, ime mu je, ime mi je Muhammed, znate da je musliman. Može sa Božjom pomoći to ime biti uzrokom ako ga ti ne uspiješ odgojiti, ako ne madneš priliku da ga osvojiš, da sutra u životu se vrati svome izvoru. Zašto se stridimo svojih ovih izvornih imena? Zašto nadjelati nekakva polovična, polumuslimanska imena ili druga, nemuslimanska imena. Svim tim dajemo im znakove, dajemo našim tim dušmanima znakove da smo slabi. Hoćemo li jednog nemuslimana vidjeti, naći, ne znam koliko da mu platimo, da nadje svome djetetu ima Muhammed. Jesmo li ikoga zapamtili da je to uradio? A među nama je bilo svakakvih imena. Znači da smo im mi dali priliku i u tome da nas napadnu. Što smo ovako to shvatali. Dovu činiti pejgamberu Ali Isatova Selam. Kako to? Jednostavno po njegovom hadisu, kako je rekao Ali Isatova Selam, kada, se čuj, kada čujete šta uči mu jezin, proučit ćete i vi to uz dovu. Poslije toga proučite dovu. Bože podari našim pejgamberu Ali Isatova Selam najveće mjesto u džennetu koje se zove elevatine, koje može prihvatiti samo jednom čovjeku. Ko tu domu, kaže pregandar Ali Isatu Vesara, bude učio, zaslužuje moj šefar, zagovaraju na kjanetskom danu. Isto tako trebamo smo tražiti od Allaha jer za šanuhu da nam podari šefar pregandarom Ali Isatu Vesara, da kažemo, Bože, učini našeg pregandara Ali Isatu Vesara, učini ga našim šefačijom na kjanetskom danu vidimo kroz ovo sve savršenost naše vjere. I budimo ubjeđeni i budimo sigurni pa Allah ovim ajetima da ništa ovo vjeri vidi i slavu neće biti. Ali je pitanje šta će biti sa nama. A odgovor je na to bit će onako kako se mi budemo odnosili prema Allahu vjerinu islamu. Wala yansuran Allahu man yansuru. Allah će pomoć onoga ko pomogne Allahu vjeru. Molimo uzvišenog Allaha dželle šanuhu da nas pojača u našem imanu i da pomogne muslimanu. Na početku i na kraju zahvaljujemo se uzvišenom našem stvoritelju, dragom Allahu Đelešanuhu, na najvećoj njegovoj blagodati dini islamu. U prošlim našim kazivanjima govorili smo o Kur'an i Kerimu označaju Kur'ana za kako cijelokupno čovječanstvo, tako posebno za ovaj ummet muslimane. A sada ćemo ukazati na neke bitne činjenice vezane za sunnet, za praksu našeg pejgambera, Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Jedan od imanskih šartova u koje čvrsto vjerujemo jeste el qada'u wal qadar bil qadari khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Mi vjerujemo u Allahu u Đelešanuhu odredbu. Da sve ovo što se dešava to je Allahovim određenjem. Znao je šta će se desiti i to je odredio i zapisao. U levhi mahfuzu. Od toga njegovog kada od njegove odredbe jeste i to što je poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. On nije došao bilo gdje, bilo kako, bilo u koje vrijeme, tek tako, bez ikakvog plana i programa. Allah mu je tačno odredio kada će se pojaviti. Tačno mu odredio gdje će se pojaviti i među kojim ljudima i tačno je odredio do utančine šta će mu se desiti u njegovom životu. Tako da njegov život bude praktična primjena Kur'ana, da niko ne može kasnije doći ko što da nas pokušavaju pa se igrati sa Allahovom knjigom, Allahovim kitabom i objavom Kur'an i Kerimom. Da kaže, da uzme jedan ajet ili dio ajeta pa ga tumači na svoj način ne bili tako ovladao muslimanima. Sunnet to sprečava. Praksa i život pejgambarova ali i sad osalam. Kada kažemo sunnet, sunnet ima dva značenja. Jedno od tih značenja je ono koje svakodnevno poznajemo kažemo to je sunnet da se radi. To je lijepo da se radi i preporučeno. Što znači da, se, da je to vezano za fikske propise. Ako uradiš to i to dijelo, imat ćeš sevab za njega. A ako ne uradiš, nećeš imati grijeha, ali ti je jazuk i šteta što si propustio onaj sevab, pa ga nisi dobio, što, ra, radeći taj sunnet. To je jedno uže značenje sunneta onoga što je lijepo da se radi. A sunnet ima jedno široko značenje, a to je kada kažemo moramo se držati sunneta, moramo se držati prakse pegamberova, ali i sato sam. To znači da u tom smislu sunnet obuhvata i farzove, i vađibe, i menduve, i harame, i mekruhe. Što znači Kad ono sve što nam je pejgamber ali sad sam bilo da nam je naredio, to je njegov život, to je njegova praksa, pa je farz. Ili nam je preporučio, pa je i to njegova praksa, pa i to ulazi u ovim sunneta, pa je sunnet. Ili je nešto haram učinio, pa to iz prakse pejgamberove, ali i sada salam, uzimamo, ili je neko nešto pokudio, pa to ne smijemo raditi, pa je mekru, treba ga se kloniti. U ovom smislu sunnet znači praksu i život pejgamberova ali i sad osana. Nauka o fikhu to razlaže, pa kaže ovo je naredba iz koje se zaključuje da je farz. Naredba pejgamberova ali i sad osana, iz koje se zaključuje da je farz to raditi. Ovo je naredba iz koje se zaključuje da je to lijepo raditi, mustahab. Ovo je zabrana iz koje se zaključuje da je to haram ili ovo je zabrana iz koje se zaključuje da je to mekruh raditi. To je u opštem smislu značenje sunneta kao prakse pejgamberove, ali i salatu wassalam. Kažemo da događaj koji su se desili u njegovo vrijeme, Allah Đelešanuhu je tako planirao, propisao da se mora desiti. Da bi njegov život bio nama praktičan primjer primjene Kur'an i Kerima i da bismo vidjeli kako treba da postupamo u svim situacijama u našem životu. Pajgamber Ali Isatu Veselam je tri godine u Mekki pozivao ljude u islam tajno. Nije smio izaći na ulicu, stati među ljude javno, pa i pozivati ljudi, prihvatite islam, islam je lijep, islam je ovo, islam je ono. To nije smio, jer bi tada muslimani bili uništeni. To nam ukazuje na jedan način pozivanja u islam, kada nismo u mogućnosti javno da to radimo. Onda smo dužni tajno. Nakon toga, deset godina, u najtežim uslovima i okolnostima on poziva ljude u islam. On se žrtvuje na Allahovom dželešanuhu putu. Biva ponižavan. Svakakve laži iz mišljotina, oni govore o njemu. S nailazi na svakakve nedaće, kao što je bila i bojkot protiv muslimana. Kada su izdali zakon, tri godine niko se sa muslimanima nije ženio, nije trgovao, nisu imali nikakvih veza sa muslimanima pritisci su bili veliki i ogromni. Ali pejgamber Ali Sadr Veselam u tome trenutku jača iman njegovih sledbenika, njegovih ashaba, iako bivaju stavljani na teške muke. I u muci poznaju se junaci. I u muci i u vatri kali se željezo postaje čelik, tako i muslimani. Vidimo, to je jedan drugi stepen rada pejgamberovog Ali Sadr Veselama. Nakon toga to doživljava jednu kulminaciju. I mi znamo kad noć zavlada, kada je velika tmina, niš, više se ništa ne vidi, nema mjesečine, onda iza toga dolazi zora, svanuće, dolazi novi dan, dolazi svjetlo. Tako je pejgamber Ali Isatu Osara. Kada mu je život došao u pitanje, Allah je mu naređuje i on među zadnjima napušta Meku. Hidžru čini, ne može puzeti kuću pa je staviti na rame i ponije, ostavlja ostavlja rodni grad, mjesto koje mu je drago, ljude koje pozna i svoju rodbinu i metak, samo bježi sa svojim životom. Uklanja se. To je već jedna kulminacija progona muslimana. Već su drugi muslimani, već su ashabi koji su vjerovali uz njega u to vrijeme, hijđru učinili u Medinu, došli u jednu novu sredinu gdje nigdje ništa ne imaju, ne znaju kakve će imati perspektive tu, šta će raditi, šta će zarađivati, šta će njihova djeca jest. Ali došli su tu, u ime Allaha Đelešana. Tu nastaje jedan novi dan. Tu muslimani jačaju u jednoj novoj sredini. Vidimo sad jedan drugi period u kome živi pejgamber Ali Sato To kao da Allah Đelešanu pokazuje ljudima Ljudi, vi kao muslimani prolazit ćete kroz razne situacije, kroz razne probleme, traće vas dunjalučki musibeti. Pa ako ne mognete javno, vi tajno radite. Pa ako mognete tajno sa problemima, radite. Pa ako treba hijđra, hijđru učinite. Ako treba pare i metke i kuće ostavite, ostavite. Eto vam primjer živi kao film jedan, gledate pred sobom, imate očitu sliku kako vi u svom životu treba da radite i šta vam je konačni cilj. Nakon toga organizovanje muslimana. Prvo što pejgamber ali sada se pravi u Medini to je bila nije bila njegova kuća. Nije bilo ništa drugo već džamija, mjesto gdje će se muslimani sastajati. Jer šta mi vrijedi kuća ako ne imam jedinstva među muslimanima? Ako ne imam zajednice, ako ne imam zajedničkog pomaganja, gotovo je uništit nas. Muslimani nisu smjeli ni pošto to, je, to ih je moglo života stajati. Nisu ni pošto smjeli razmišljati pojedinačno, da svak za sebe, vala ja ću raditi i zarađivati svoju djeci. Ako će tako biti, doće din dušman iz bilo koje strane i sve, sve će nas satrati. Moramo razmišljati kao jedna zajednica. Džamija se pravi. Prvo mjesto sastajališta muslimana. Sastaju se muslimani, dogovaraju se, jačaju, stvaraju vojsku svoju, kao škole što su danas, kao što su univerziteti, pegamber, ali i sato obilazi ih, sakuplja ih na, jedna mjest, na jedno mjesto u džamije, predavanje im drži, jednom riječu jača im iman i priprema ih za nove napore. To uzmite i prihvatite. Vama ne hejtukum anhu fentehu. A ono što sam vam zabranio, odmah ostavite. I poznata mi isto hadis pejgamberova, ali sad sam gdje kaže, كل أمتي يدخلون الجنة تيلي موي أمتني تيشو جنة إلا من أبا أسم أونغا كوي نهت كوي تو أدبي ونزكو جنة ومن يأبى يا رسول الله كوش بيتاي نورمال أن يزدر فمتا دا أدبي ونزكو جنة من أطاعني دخل الجنة كومي بودي وبوكورنوستي وني تيشو جنة ومن عصاني فقد أبى a onaj ko odbije pokornost i bude Asija, on je odbije ulazak u džennet. Kaže ashab Ebu Darda radijallahu anhu, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه došao nam je unišao među nas pejgamber alaihi sallatu wasalam jednog dana A mi smo bili u jednom razgovoru spominjući fukaralog, siromaštvo, bojeći se tog siromaštva, kokad su bili mohađiri i s druge strane ensarije koji su žrtvovali na Allahom Đelešanu putu. Pa im kaže pejgamber ali sato sram. Al fakre te hafun, zar se vi bojite fukaraluka, siromaštva, neimaštine, kao da ih ukorava. والذي نفسي بيده tako mi onoga u čio ruci je moj život koji vlada mojim životom ko je to? uzmišeni Allah Đerlešanu. samo on vlada našim životima i niko drugi letu sabbenne alejkumu dunija sabben dunjaluk će vas će vas obasuti da će vam Allah Đerlešanu u dunjaluku u izobilju da ćete ga imati para, sredstava, mogućnosti i materijalni. Hatta la jeziga kalbe ahadikum i zagaten illa hije. Tako da ništa drugo neće skretati ljudsko srce sa imana osim taj dunjalog. Mnogi neće klanjati radi toga. Mnogi će se zabaviti dunjalučkim problemima, pa neće ni klanjati. Ni će znati za Allaha ili će se propiti. A oni koji klanjaju, uzeće kad kaže Allahu Ekber, u sebi misliti o tome dunjaluku. Neće se ni u namazu moći kutarisati tih misli, jer mu je taj dunjaluk se prihvatio čvrsto za srce i inša u njega. Vajmu Allahi, tako mi Allaha lekad terektukum ala mislil bejda, ostavio sam vas kao na jednoj čistoj bijeloj ploči, lejluha wa neharuha sevah, Noć i dan su isti, bijeli, jasni. Ova vjera je jasna. Za objašnjavanje ove vjere ne treba puno vremena. Treba ako će se mijenjati propisi. Mi kažemo ovako Allah i njegov pejgamber, ali sad sam hoće, a onda, vala ja bih drugačije, pa može li ovako, pa može li na drugi način, može li... tu treba rasprava i sata da se potroše, da se nekako drugačije nešto iznađe. Ali nas pejgamber ali sad sam obavještava i kaže La tazalu ta'ifatum min ummeti qawwamatan ala amri Allah la yadurruha man khalafaha. Do kıyametskog dana naći će se jedna skupina moga ummeta koji će se držati Allahove odredbe dini islama onakvo kakav jeste čistog i čvrstog neće im škoditi oni koji rade protiv njih govore koji im se suprotstavljaju. Isto tako pejgamber ali sad sam sjedeći među svojim ashabima hatta hattan napravio jednu liniju na zemlji. Va hatta hattaini an yamini i napravio dvije krive linije sa desne strane. Va hatta hattaini an yasari i napravio sa lijeve strane te prave crte dvije linije. ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال zatim je stavio svoju ruku na srednju liniju na taj pravi put srednji put, hada se bilullah, ovo je Allahov put, ispravan, jedan jedini, nema i više. Thumma tala hadhi al-ayat zatim je proučio Kur'anski ajet wa anna hadha sirati mustaqiman i ovo je moj put ispravni i pravi fettebi'uh i njega samo slijedite wala tattabi'u subul i nemojte slijediti druge puteve fetafarraqa bikum an sabil pa će dati da se sa Allahovog puta razjedinite i da odete na krive puteve Isto tako pejgamber Ali sallallahu nas upozorava. I ovo jedna blagodat da su ovi hadisi njegove riječi rečene prije 1400 godina kada nije bilo ove aparature, ovih uređaja, televizije, kada nije bilo uređaja za snimanje glasa da je ovo do nas prenešeno. Kaže nam upozoravajući nas Juši kur ređulu mu teki en ala eriketi. Čuvajte se. Može doći vrijeme da će čovjek biti naslonjen na svom sjedalu na mjestu gdje se odmara hoće da kaže u rahatluku potpunom dunjalučkom yuhaddathu bi hadithin min hadithi pa će mu se reći jedan moj hadith nešto što sam ja rekao, fe je kul, a on će onda tako u tome rahatluku odgovarati, bejnana wa bejnakum kitabu Allahi azze ođer. Među nama je Allahova knjiga, Kur'an. Fema ođedna fi min halalin istahlelnahu. Ono što nađemo da je halal u Kur'anu, to ćemo prihvatiti. Oma ođedna fi min haramin harremna. Što nađemo da je haram i to prihvatamo. Ali samo Kur'an. A onda pejgamber alejsatu sallam kaže: "Ela wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem." Doista ono što zabrani pejgamber alejsatu sallam mislu ma harrama Allah, je isto kao što Allah zabrani. Jer to on nije od sebe izmislio. Počemo se. Da spomenemo još jedan, dva hadisa i s ovim ćemo, inša Allah, završiti. Da vidimo kako su ashabi Božih poslanika, ali i sato selam, držali se njegove upute. Prenosi Abdullah ibn Mugafel da je, bi, da je sjedio pored svoga bratića. Pa je ovaj momak uzeo i u tome svom nemaru bacao kamenčiće od dosade. Fenehahu, pa mu je zabranio ovaj stari čovjek Ali mi kaže nemoj to raditi. Inna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam neha anha. Pejgamber alaihi sallatu wasallam je zabranio da se bacaju kamenčići. To je zabranjeno. Vokal i rekao nam je Inneha la tasidu sajden. Ne možeš tim kamenčićem ubit lov. Ne možeš ništa uloviti tim što bacaš to. Nema pa ide od toga. Wala tenki aduwa niti možeš štetu nanijeti svome neprijatelju. Va innaha teksiru sinne. Već tim bacanjem kamenčića možeš nekome zub razbiti. Wa tefka ul ayn, I možeš nekome oko izbiti. Upozorio ga da to ne radi. Kale fa'ad ibn ahih jahdif. Prenosi ovaj ravija i kaže a ovaj mladić je opet uzeo baca. Kao njemu za inat. Nek si mi rekao, ali ja hoće da. Nastavio da baca. Fakal. Pa onda ovaj reče. Ashab. Uhadizuke enne Rasul Allahi sallallahu alaihi wasallam neha anha. Ja ti govorim da pejgamber alaihi sallatu wasallam zabranije to da se radi. Thumme utte tahdif. Zatim si opet uzeo da bacaš. La ukellimuke ebeda. Nikad više ja s tobom progovorit neću. Jeste li vidjeli toga šta znači? Znači, kad si takav pa ne poštuješ ove propise u tvom rahatluku, već od obijesti to činiš i bacaš. Sutra kad dođe rat možeš mi postati dušman. Zašto ne poštuješ ove propise koje ti se kazuju? Ne smiju se olako shvatati. Isto tako je zapamćeno od Ibni Omara, Abdullah Ibni Omara, da je Boži poslanik, ali sad sam rekao, La temnau ima Allahi en yusalli en yusallijenne fil mesjid. Nemojte zabranjivati ženama svojim kad hoće da dođu u mesjid, u džamiju, da klanjaju, nemojte im to zabranjivati. Faqal ibn lehu, pa mu je rekao njegov sin, inna lem, lenemne'uhunne, mi im zabranjujemo tako mi postupamo. To je naš adet takav. Fe gadi be gada ben šedida. Pa se žestoko rasrdio Abdullah ibn Omer, za koga je pejgamber, ali sad se nam rekao, doista je Abdullah ibn Omer dobar čovjek. To je veliki šehadet. Nekakav doktorat mu nije ravan. Pa se žestoko na svoga sina naljutio vakal, i rekao mu hadithu ke an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ja ti kazim hadith pejgamberu alaihi sallatu wasallam wa taqul inna lanem ne'uhun a ti odgovaraš mi sprečavamo šta to treba da znači znači da ti tvoj adet koji ti u svome životu uradio i napravio znači da ti je to preče od haditha pejgamberu alaihi sallatu wasallam to se ne smije muslimanima desiti mnogi hadisi ukazuju na nužnost primjene sunneta, prvo poznavanja sunneta pejgamberovog ali sato sala, a drugo rada po tome i prenošenja na druge. Zaista kad vidimo ovu našu vjeru din islam savršenu ovakvu kakva jeste, nepromijenjenu, očuvanu, čvrstu, možemo samo da se ponosimo. S druge strane, da se zapitamo nad sobom, Zašto smo dozvolili da nam vrijeme prođe i prolazi, a da ne upoznamo ove čiste upute Allahove Đelešanuhu date u Kur'anu i u sunnetu pejgamberovom ali sada se. Što više znamo od ovoga i radimo po tome, vrijedniji smo kod Allah. Jači smo kao muslimani, kao ljudi. I neka ovo bude još jedan poziv vraćanju istinskim principima ove naše čiste vjere din islama. Naš neprijatelj uvidio je da je ovo naša najveća snaga i pokušava svim silama i sredstvima da nas odvrati od ovoga. Zato ruši džamije u mjestima koja su okupirali. Zatim pali kuće u kojima se Kur'an nađe, protjerivaju muslimane, vrše genocid i sve ovo zašto znamo i ne znamo i učinimo ono što nam Allah naređuje i određuje. A nemoj gledat, nemojmo gledati šta će nam ljudi kazati i prigovoriti. Juđahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna la jahafuna To je pro, svojstvo pravih mu'mina. Koji se bore na Allahovom putu onako kako mogu i znaju i ne boje se ničijeg prijekora. Preće im je šta će Allah njima reći i on njima reći nego cijeli dunjalog i svijet. Molim uzvišnog Allaha Đelešanu da nas pomogne na putu prave istine dini Islama, da nas učvrsti i ujeća. Amin, ja rahman, rahim. Subhanakallahu, nabihamdika, šehadu, la ilaha, la ente, stavu, kuruka, vatubu, ilika.